ya watu katika siku hii ya Ijumaa kwa ajili ya kuitekeleza ibada hii moja katika hikma yake ni tadhkira alwara kuwakumbusha watu kwamba watakuja kukusanywa mbele ya Mola wao subhanahu wa ta'ala insuhum wa jinnuhum insi wao mwanadamu wao na jini wao watakusanywa mbele ya Mola wao ila yaumi almiqatin katika siku ambayo ina nyakati zake maalum yauma yaqumu nnasu lirabbil alamin siku ambapo watu watakusanywa watasimama mbele ya mula wao mola wa ulimwengu lakini pia katika siku hiyo watu watakapokusanywa kila mwanadamu atayaona yale ambayo aliyoyatenda katika huu ulimwengu in kana khairan fa khairun ikiwa ni la kheri basi itakuwa ni kheri kwake yeye wa in kana sharran fa sharru na ikiwa ni la shari basi kwake hiyo ndiyo shari itakayompata kwa hiyo kitendo cha watu kukusanyika siku ya Ijumaa min aqtarin kutoka miji mbalimbali wakajikusanya fi jami'in katika msikiti ambao watu naswali Ijumaa pakawa pana umma mwingi watu zaidi ya mia mia mbili na wengineo katika misikiti tofauti tofauti jambo hili linawakumbusha waislamu juu ya kujikusanywa au kukusanywa mbele ya mola wao subhanahu wa taala salatu ljumaa swala hii ya ljumaa imekuwa na adaban wa ahkaman imekuwa na adabu mbalimbali na hukumu mbalimbali ambazo muislamu inapendeza kuzikimbilia haswa haswa inapoingia sabihata يوم الجمعه حديث يمتومي صلى الله عليه وسلم حديث معروف مشهور حديث يمتومي صلى الله عليه وسلم ketika معنى الحديث ketika معنى الحديث اذا حضر يوم الجمعه بين ينفيك سكو الجمعه قامت الملائكه او قام الملائكه في ابواب المساجد malaika husimama katika milango ya misikiti siku ya Ijumaa fayaktubuna man yahdhuruha wanamwandika anayehudhuria siku ya Ijumaa atakayekuja siku ya Ijumaa siku ya kwanza kabisa au muda wa kwanza yani kwa maana zile saa za mwanzo wanamwandika kwamba huyu anapata ujira kadhaa wakifika pia muda wa pili wanamwandika huyu atapata ujira kadhaa aliyepata ujira wa ngamia aliyepata ujira wa ng'ombe aliyepata ujira wa dhanun kwa maana ya kondoo atayepata ujira wa mbuzi atakayepata ujira wa, dajajatun kwa maana ya kuku atakayepata pia mwishoni kabisa eh, atakayepata ujira wa nini baidhatun ujira wa yai hadithi hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika maana yake inaonyesha ya kwamba watu siku ya Ijumaa yatafawatuna fil ujur wanatofautiana kwenye ujira wale watakaofanya tabkirin wakafanya haraka mapema kuwahi basi bila shaka wao wana ujira mkubwa kuliko waliokuja saa sita au saa tano wanatofautiana kabisa katika ujira walioanza mwanzo na ujira mkubwa sana kuliko wale waliochelewa kisha faidha khafa idha saida alkhatibu mimbaran atakapopanda khatibu kwenye mimbari yake tawau suhufahum wale malaika wanayakunja yale madaftari yao wayajilisun na wanakaa chini malaika akipanda khatibu hawaandiki tena ujira wa mtu ambaye e, aliyewahi kwa hiyo imebakia tu ni ibada ya sala na ibada ya khutba aljumaa hiyo ndiyo mtu ataipatia ujira kwa hiyo miongoni mwa adabu za yaumul juma ni atabkir ni watu kuharakia katika kuiendea salatul jumaa lakini pia miongoni mwa adabu za salatul jumaa ni as-salatu ala nabii sallallahu alaihi wasallam ni kumswalia au kukithirisha kumswalia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kumswalia mtume alaihi salatu wasallam kama tunavyosema mara kwa mara uipo au namna ya kumsalia mtume ipo ile namna ambayo ni tatwilan ya urefu na kuna ile kumsalia mtume taksiran ya ufupi ima mtu akaleta salatu librahimia akamsalia mtume allahumma salli ala muhammadin wa ala وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد بك مش هيني صلاة إبراهيمية يكم صلي متومي صلى الله عليه وسلم lakini pia ipo salatu ya kumsalia mtume taksiran ya ufupi allahumma salli ala muhammadin ya rabbi salli alaihi wasallim allahumma salli ala muhammadin ya rabbi salli alaihi wasallim hizi zote ni katika sampuli za kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo atakikana muislamu azikithirishe sana kuanzia asubuhi ya yaumul jumaa mpaka jioni na ndio maana mshairi mmoja anasema إذا كنت في إذا كنت في هم وغرم وغم وكربة وأمسيت مهموما وأصبحت في حرج فصل على المختار من, من آل هاشم وسلم يأتيك الله بالفرج إذا كنت في هم ukiwa stress إذا كنت في هم وغم na wakati mzito umekubana kwelikweli wa kurbatin na shida mbalimbali wa amsaita mahmuman na ukapamba ukiwa jioni ukiwa ni mtu umejawa na humum stresi mawazo mambo yamekubana wa asbahta fi harajin na umeamka asubuhi ukiwa na wasiwasi mwingi na mambo ambayo yanakutia dhiki وإذا كنت في هم وغم وكربة وأمسيت مهموما وأصبحت في حرج فصل على المختار بس نصلي المختار من آل هاشم وسلم anayetokana na kabila la ali hashimin wasallim na umsalimie huyo kisha akamaliza akasema yaatika llahu bilfaraji allah subhanahu wa ta'ala atakuleta faraja kukithirisha kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam man salla alayya wahida sallallahu bihi ashara mwenye kumsalia mtume mara moja basi wewe una ujira wa kumi hii ni katika adabu ambayo tuikithirishe katika kumswalia sana mtume sala lla salama siku hii ya ljumaa kuanzia asubuhi unaingia mchana jioni inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha ladhina amanu sallu alayhi wasallimu taslima watu wakithirishe sana kumswalia mtume alayhi salatu wassalam usikae bure bure tu siku ya leo ni siku ambayo imesuniwa kwa wingi sana watu kukithirisha kumswalia mtume alayhi salatu wassalam wakadhalika min adabi yaum aljumaa na vile vile miongoni mwa adabu za aljuma ni atatayubu ni kujipamba au kunukia jambo la watu kuwa wenye kujipamba na mapambo mazuri lakini inachokusudiwa atatayubu ni kunukia yani mtu anatakikana awe ni mwenye kunukia manukato aliyokuwa mazuri yani katika sunna ya mtume sala llah sallam maisha yake yote lakini aljumaa ilikuwa ni khasa ni kujizidishia harufu haswa haswa mwanaume mwanamke kwake sio jambo la wajibu kwake yeye kujinukisha kwa sababu jambo lake hilo ni kubwa zaidi amma almu'minu dhakar ama muumini ambaye ni mwanaume imesuniwa siku ya juma kukithirisha atatayubu kunukia vizuri na ukilitazama jambo hili la kunukia vizuri utaona jambo hili linaleta rahatul badani linaleta raha ya kiwiliwili bali jambo hili pia la kunukia kiwiliwili linaleta adamu idha innas kutokuwaudhi watu maana yake wewe unakuwa sio mwenye kuwaudhi watu umekwenda bafuni kwako ukachukua sabuni yako ukaoga tafuta dodoki ukajisugua kisawasawa ukatoa kila namna ya, au ukasugua kila mahala ambapo unahisi huwa panakuletea harufu katika kiwiliwili chako unajisugua vizuri baada ya hapo unajimwagia maji vizuri ukitoka hapo tafuta manukato ambayo ni mazuri ima yatakuwa ni ya kimafuta au yatakuwa ni yahudi au yatakuwa ni uturi mbalimbali muislamu siku ya juma ajipulizie aweze kunukia hii ni katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ama kitendo cha baadhi ya watu kufika siku ya jumaa mtu ananuka makwapa yananuka nguo inanuka ukikaa pembeni yake anatoa harufu nzito huku ni katika kuwaudhi waislamu wenzako hili ni tendo la kuwaudhi waislamu wenzako na ni tendo linalokwenda khilafu sunna linakwenda kinyume na sunna ya mtume alaihi salatu wassalam mtume kwenye ibada yake yote au maisha yake yote hakuwa ni mwenye harufu ya karaha hakuwa ni mwenye harufu ya kukirihika yani ukikaa naye pembeni wasikia kukirihika wachukia hakuwa hivyo sallallahu alaihi wasallam bali mtume sallallahu alaihi wasallam kana yatamassak alikuwa ni mwenye kunukia miski yani harufu yake mahala kokote tunapokaa naye sallallahu alayhi wasallam ni mwenye kunukia harufu iliyokuwa nzuri basi na sisi falinaktadi binnabii sallallahu alayhi wasallam tumwinge mtume talabatul ilmi wanafunzi tunaosoma tujinazimishe na hayo mambo inawezekana kuna sisi baadhi yetu tuna tabia ya kuto kuoga au tukiingia kuoga tutajimwagia mwagia maji tu jipaka paka sabuni unaondoka basi chukua fursa hii kwa kuwa leo hii ni siku ya adhim siku kubwa jisafishe kweli kweli toa zile chafu chafu chafu wote jiwekee manukato yaliyokuwa mazuri na utulizane uache shughuli mbalimbali tulizana na unukie harufu iliyokuwa nzuri bali pia imepokewa katika athari mbalimbali za masahaba walikuwa yubakhiruna almasajida walikuwa wakiutia harufu msikiti msikiti walikuwa naitia harufu yani wanatunguruka mule ndani ya msikiti mtu anatembea alikuwa nafahamika kabisa msahau jina lake huyo sahabi anajulikana kwa kueneza harufu msikitini yani anatembea na, u, na udi ule kautia kwenye moto pale anautembeza ndani ya msikiti msikiti unanukia vizuri harufu ili iweze kupatikana ndani ya msikiti kwa sababu hii ni yaumul jumaa lakini pia fahamuni hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu tabarak wa taala anhu mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hubiba ilaikum mimi mtume nimependezeshewa kwangu mimi juu yenu ninyi mambo kadhaa yani kuna mambo ambayo mimi mtume nimependezeshewa sana yani ni mambo ambayo mimi ninayachunga sana na ninayapenda kwenye maisha yangu sana jambo la kwanza mtume alaihi salatu wassalam akasema hubiba ilaya annisa mimi nimependezeshiwa sana wanawake mtume sallallahu alehi wasallam katika mambo ambayo mwili wake umependezeshewa ni kuwapenda wanawake wathani jambo la pili watibi na vile vile manukato alikuwa anapenda sana mtume alayhi wasallam manukato ima ya ambari ima itakuwa ni yaudi wa kawaida au ni uturi wote mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa analetiwa paka maanabiri maambari manukato mbalimbali kutoka kwenye miji ya Kiarabu wanamletea mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ili tu kuweza kulifikia lile lengo lake la mapenzi anaolipenda yeye alaihi salatu wasalam kwa hiyo huyu ndio rasulul karim sallallahu alaihi wasallam ndicho kipenzi chetu ndiye mwalimu wetu katika vitu alivyopendezeshwa yeye ni utur atib kunukia vizuri basi na sisi tujipambe na hayo siku aljumaa jitahidi na wewe unukie vizuri tengeneza jitafute jitathmini kwa nini mwili wangu mimi unaniletea harufu kwa nini kuna mahala gani mimi ninakwama kuna sehemu gani mimi natatiza mpaka mimi harufu natokea kwenye mwili wangu nikikaa tu mwenyewe nikikaa hivi najisikia harufu fulani natoka hebu jikague harufu hii yatoka wapi mimi fa innal malaikata yataadha mimma yataadha bihi banu adam malaika pia wanaudhika na vile ambavyo wanadamu wengine wanaudhika kama wanadamu wenzako wa pembeni wanaudhika kwa harufu yako ya makwapa harufu ya mwili harufu ya nguo unayo basi jua pia na malaika nao wanaumia wanaudhika hivyo hivyo kwa jitathmini katika maisha yako wewe unaoga unapiga mswaki unalala sehemu yenye amani nzuri hebu jitafute jitafute wapi mimi ninakosea mpaka natoa hii harufu mtu anavaa nguo ya siku tatu nne hiyo hiyo anaogea anajifanya hiyo hiyo ndio taulo hiyo hiyo anafutia maji kisha tena anaivaa hiyo hiyo tena anaivalia juu yake kanzu wakati huo huo tena anacheza mamipira anatembea kwenye jua anafanya kazi ngumu anatoka majasho majasho yale yanakutana na nguo aliyoifanya kuwa ni taulo bila shaka nakuwa ni harufu mbaya sana basi fa innal malaikata yataadha mimma yataadha bihi banu adam siku ya aljumaa kama hizi basi jilazimishe toa ile nongonongo ya harufu iweke pembeni ni katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam lakini pia katika sunna ya mtume yaum aljumaa ni kuvaa mavazi yaliyokuwa mazuri ni kuvaa mavazi yaliyokuwa mazuri masafi kwamba katika mavazi utakayoandaa katika wiki yako nzima hili hapa ni vazi unaliandaa kabisa hili ni vazi litakalovaliwa siku ya Ijumaa ni katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam yani kwa maana ya kwamba mtume alaihi salatu wasalam kama hadithi ya Umar bin Khattab radhiallahu anhu alikuwa anavaa mavazi hasatan lilwufudi mavazi alikuwa anayavaa mtume maalumu kwa ajili ya misafara inayokuja kumtembelea ikijulikana kuna msafara wa watu leo wanakuja kumtembelea basi mtume alikuwa anavaa mavazi hayo kwamba haya ni mavazi ya ufud mavazi ya nini ya misafara inakuja kumtembelea lakini pia mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapokuja kwenye ibada ya sala alikuwa na mavazi maalumu tena yenye kupendeza tena yaliyokuwa masafi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bihadha na kwa hili ndio maana unamuona alimamu Malik rahimahullahu ta'ala katika adabu za katika madhehebu yake ya kimalikia anaonyesha wazi ya kwamba miongoni mwa adabu alizokuwa akizitenda yeye Imam Maliki kipindi anakwenda kusomesha watu somo anapokwenda kuwafundisha watu hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam kana ya kana yalbasu thiyaban hasana alikuwa anavaa mavazi mazuri sana majoho yaliyokuwa makubwa ya thamani na anachukua udhu anaoga vizuri anatia udhu ananukia kisawasawa na anavaa mavazi makubwa ndio anakaa mbele za watu anaanza kuwasomesha watu maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam iktidaan bin nabii alayhi salatu wasalam kwa kumuiga mtume alayhi salatu wasalam mavazi yuko anayavaa Imam Malik ilikuwa mavazi ya ghali mavazi yenye thamani anapokuja kukaa walipomuuliza kwa nini hivyo akasema istihyaan minan nabiy sallallahu alayhi wasallam namuonea haya mtume alayhi salatu wasalam mimi nafundisha mafundisho yake nawaelekeza watu mafundisho yake sunna zake maelekezo yake kisha mimi nikiwa kwenye haia iliyokuwa mbaya kwenye muonekano uliokuwa mbaya nina mavazi mabaya namuonea haya mtume sallallahu alaihi wasallam ala kulli hali kama yalikuwa ni mavazi hayo kwenye durus kama yalikuwa mavazi hayo kwenye ajili ya misafara fama balukum fi salati aljumaa mnasemaje kwenye salatu aljumaa mtume sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu ahsana thiyab alikuwa anavaa nguo zilizokuwa nzuri kwa hiyo hata sisi pia yawezekana ukawa huna nguo nzuri zaidi lakini nguo ulizonazo unaweza ukazitengenezea mazingira ukazifua vizuri ukazipiga ukaipiga pasi vizuri nguo ya ndani kuanzia ya ndani kwenye suruali ya ndani ishati yako ya juu kama una kiremba chako kama una kofia yako kama una chochote kile hakikisha kiwe kwenye hali iliyokuwa nzuri ya kupendeza tunazungumza hivi kwa sababu leo hii ni yaumun ni siku ya kuchuma fadhila ni siku ya kuchuma fadhila kwa hiyo kila mmoja anaogelea kwenye kile anachokiweza ashindane kwenye kheri anayoiweza lakini la mwisho kabisa ambalo limethibiti katika sunna hizi au katika adabu za yaumul jumaa ni kuisoma suratul kahfi kuisoma suratul kahfi imma kwa aya kumi imma aya yote au sura zote sura yote kwa ujumla wake jambo la kusoma ambalo limekuja kwenye sahih muslim limekuja kwa aya kumi kwenye sahih muslim imekuja ahadithi hadithi inayotaja kwamba ni kujisoma aya kumi katika suratul kafi yani unapoanzia aya ya kwanza mpaka aya ya kumi au kwa riwaya zingine kwamba zimekuja kuisoma suratul kafi kuisoma suratul kafi malipo yake makubwa ni nini mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hizo amebainisha ya kwamba mtu anayesoma suratul kahfi yaumal jumaa Allah subhanahu wa ta'ala anamkinga na fitna ya nani masihi dajjal anamkinga na fitna ya masihi dajjal kwa sababu sisi tumeambiwa idha sami'tum idha sami'tum eh, idha sami'tum masiha dajjal mtakapomsikia masihi da idha sami'tum dajjala mtakapomsikia dajjal falyana anhu au kama qala sallam mtu ajiweke naye mbali bali pia imekuja hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam asitamani mmoja wenu kukutana na masihi dajjal yote yule asikuta asitamani kukutana na masihi dajjal kwa sababu fitna yake ni kubwa mtihani wake ni mkubwa juu ya waumini kwa hiyo miongoni mwa kuwekwa mbali na fitna ya masihi dajjali na vitimbi vyake na fitna zake na shari yake ni watu kujikithirishia ile siku ya Ijumaa ile kuisoma suratul kahfi Allah subhanahu wa ta'ala anakuweka mbali na yeye anakutenga mbali na yeye anakuepushia fitna zake kithirisha kuisoma ima uisome yote kwa ujumla wake ima uisome yote suratul kahfi haina maana kwamba lazima ujue tafsiri yake ujue maana zilizomo ndani yake ukifanya hivyo ni aula wa ahsan lakini kitendo cha kuisoma tu ile imekuja hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam unaepushwa na fitna masihi dajjal pamoja na kwamba baadhi ya maulamaa wanaona hadithi hizo haziko sawa wanaona hadithi hizo zina makali ndani yake lakini walkhairu kullu kheri iliyokuwa kubwa sana ni kujitahidi katika khairati kujitahidi katika kuchuma mambo mazuri yaum aljumaa tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala aiwafikana likulli ma yuhibbuhu wa yarda atuwafikishe kuyaendea kila yale ambayo anayoyapenda na kuyaridhia na atujalie miongoni mwa wale ambao yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin وعلى alihi wa sahbihi ajmain لله رب العالمين